Quick and Snow Show. Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi đã quay trở lại trong chương trình quen thuộc Quick and Snow Show. Hy vọng các bạn cũng nhớ chúng tôi như chúng tôi đang nhớ các bạn. Và Snow cũng đang nhớ Quick. <laughs> đoán chật một cái toan đoán thôi. Đang nhớ thật đấy, nhưng không nhớ Quick nhá. Đang cô đơn toàn tập này. Cô đơn? Sáng nay Quick đã phải đạp xe mang đồ ăn cho Snow, chờ Snow đến studio, kéo ghế cho Snow ngồi, lấy nước cho Snow uống. Ừ, Snow uống rồi. Được chăm sóc chú đáo vậy mà vẫn chưa hài lòng, vẫn kêu cô đơn. Cô đơn đôi khi không phải vì không có người quan tâm mà sự quan tâm đó lại không đến từ người mình cần. Và câu này Snow đọc được của một người bạn mượn tạm để nói lên tâm trạng của mình. Tham làm được quan tâm là tốt rồi còn gì. Thế thật ra Snow cần ai? Nói ra được thì đã không nên chuyện. Thôi làm việc đi, Snow đọc thư này. Thư của bạn Bùi Tuấn ở số điện thoại 016642226xxx. Địa chỉ Bùi Văn Tuấn gạch dưới 2301918@yahoo.com gửi Huệ Cun Cun số điện thoại 0166721xxx vì tình yêu mong manh tôi chẳng thể giữ cho em đi đến suốt đời này. Tôi đã quen một khoảng trời không có em, mệt mỏi tranh vênh, quen rồi những bước chân lang thang một mình không ai bỗng nhớ, tê tái những phút giây vui buồn rồi nhận ra rằng thời gian trôi quá nhanh mà có khi ta không kịp níu về. Đó là khoảnh khắc khi tôi chìm vào ảo tưởng rồi chợt nhận ra hạnh phúc dành cho em quá đỗi mong manh tôi ước nguyện được hy sinh một lần nữa cho tình yêu hay cho một người xa lạ nào đó để tôi được trở lại nơi những chân thành của tình yêu. Thời gian mang người cũ đi xa rồi lại mang người mới đến. Có khi người mới không thuộc về mình hay dành cho mình, nhưng vẫn cảm nhận được một cảm giác ấm áp lạ thường. Đó phải chăng là định mệnh hay chỉ là những mảnh ghép thoáng qua để cho tôi rồi vẫn âm thầm những hy vọng mong manh. Tháng tư về để tôi lau khô những giọt nước mắt cay đắng sau mùa bão tố, lau khô những giả dối ngọt ngào mà ai đó đã dành tặng cho riêng mình. Tôi không trách cứ và cũng không dỗi hơn nữa vì tôi hiểu đó chỉ là những hạnh phúc đi ngang qua cuộc đời và có những con người chỉ ngang qua đời một lần duy nhất và không trở lại Tôi nắm giữ những kỷ niệm như nắm giữ những hẹn ước lung linh và tự nhủ rằng ta đã sống vui tươi cho dù có những bước chân ra đi, những bước chân không quay lại và những xa cách mòn mỏi thì tôi vẫn còn yêu em. Cuộc sống vẫn hối hả, tấp nập. Thời gian giúp ta biết quý trọng hơn những giây phút ngọt ngào ngắn ngủi mà ta vô tình có. Tôi vẫn thường trốn mình trong những nỗi nhớ đã qua, trong những hoài niệm xưa qua dòng chảy thời gian, vẫn mỉm cười mình không còn đau nữa. Nhưng sự thật không phải thế, tôi vẫn khờ dại ngay cả trong yêu thương Tôi yêu sự nhẹ nhàng của một hình bóng, yêu cách mà người ta quan tâm lo lắng cho tình nhân và đơn giản là chỉ yêu thôi. Tháng tư về, tôi cô đơn với một khoảng trời cho riêng tôi, một khoảng trời với nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, bao nhiêu vẫn cứ đợi ai loang theo áng chiều muộn, cũng chỉ để tìm kiếm một chút yêu thương mong manh từ ai đó, tìm kiếm một tình yêu trống vắng, cả những nụ hôn say đắm, một tình yêu của hai trái tim xa lạ. Bây giờ vẫn thế và có khi mai sau rồi vẫn thế, một tình yêu vừa đủ. Tháng tư mùa yêu và tôi đang chở những nhớ thương về bên kia bờ hạnh phúc cho người tình lỡ. cùng với ca khúc When I Was Your Man của Bruno Mars. Same bed but it feels just a little bit bigger now Our song on the radio but it don't sound the same When our friends talk about you all it does is just tear me down Cause my heart breaks a little when I hear your name it all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you want to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways. Caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never forget to clean up the mess I made Oh, and it haunts me every time I close my eyes It all just sounds like ooh, mm, Too young, too dumb to realize That I should have bought you flowers And held your hand would've gave you all my hours When I had the chance Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man Although it hurts I'll be the first to say that I was much too late to try and apologize for my mistakes But I just want you to know I hope he buys you flowers I hope he holds your hand Give you all his hours When he has the chance Take you to every party I remember how much you loved to dance Do all the things I should have done When I was your man Do all the things I should have done When I was your man Email của Nguyễn Hữu Dũng số điện thoại 09724005 sao sao sao địa chỉ dũng pr 0 1760 a gmail com gửi Phạm Bích Phương 0986 942 sao sao sao địa chỉ phạm bích phương gmail.com vậy là cũng gần tròn một năm rồi phải không em một năm mà em đã buông tay anh một năm mà anh phải sống trong những nhớ thương và những dây dứt đã không còn những lúc anh buồn để em chạy đến bên anh nữa rồi anh biết đó là quy luật của cuộc sống và anh đang phải trải qua nó. Biết bao lần anh đã ghé qua những nơi chất chứa kỷ niệm của hai ta, vẫn là nơi ấy, vẫn chiếc đu ấy, vẫn là những chiếc xe buýt ấy, nhưng hình ảnh em thì đã mãi xa, đã không còn nữa. Chỉ biết mỉm cười và rồi nhận ra rằng em đã không còn là của anh. Nếu em có nghe được những lời tâm sự chân thành từ đáy lòng anh, thì hãy nở một nụ cười thật tươi em nhé. Đừng khóc hay nghĩ về anh, hãy sống thật vui và thật hạnh phúc em nhé. Cùng với ca khúc Cherry Blossom Ending của Baxter Baxter. 그대여 그대여 그대여 그대여 그대여 오늘은 우리 같이 걸어요 사장 노래 어떤가요 오예 어, oh yeah 몰랐던 그대와 난 둘이 손잡고 알 수 없는 이 떨림과 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요 oh yeah. 손잡아요 이 거리에 마침 들려온 사랑 노래 어떤가요 어예 yeah. 사랑하는 그대와 단둘이 손잡고 알 수 없는 이 거리를 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요 곁에 나도 모르게 바람 불면 저편에서 그대여 네 모습이 자꾸 겹쳐 혼도 울렁이는 기분 탓에 나도 모르게 바람 불면 저편에서 그대여 네 모습이 자꾸 겹쳐 사랑하는 연인들이 많군요 알 수 없는 친구들이 많아요 흩날리는 벚꽃잎이 많군요 좋아요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요 oh yeah. 그대여 그대여 그대여 그대여 Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Quick vẫn cứ biết là một cánh cửa này đóng vào sẽ có một cánh cửa khác mở ra nhưng mà sao nhiều khi ta cứ đứng chờ hoài trước cánh cửa đã đóng chặt ấy và hy vọng nhỉ <laughs> vì chắc gì đã có cánh cửa nào mở ra và vì tiếc những thứ đằng sau cánh cửa cũ ấy chứ sao nhất là với người như Snow không muốn bỏ đi cái gì hết có sức á thì sao Snow không nhảy vào một lúc bốn cái cánh cửa chứ chẳng chơi à nếu mà cửa mở có cái cửa nào đóng được với Snow này nhỉ huyết sáo nhá mở liền huyết đi không biết huýt bà tôi bảo con gái huýt sáo chẳng ra làm sao cả nhưng mà tôi có ối cách khác để mở cửa nhưng mà không nói ra ở đây đâu đây là nơi làm việc chứ và quick làm việc đi Thư của Nguyễn Quang Khánh, số điện thoại 0989 987 sao sao sao ở địa chỉ huy khánh.luckytravels a.gmail.com gửi dung anh 5680a.gmail.com Biết là em sẽ không bao giờ đọc những dòng này, dù em cũng là dân IT như anh, nhưng em không dùng Facebook hay blog gì hết. Em cũng không online để đọc những cái tương tự như thế này, nhưng tự nhiên ngủ không được, muốn gửi cho em đôi lời, ít nhất là cũng nói ra được. Đã hơn 18 tháng kể từ ngày mình xa nhau, mặc dù anh đã cố đến với nhiều cô gái, nhưng ngẫm lại thì anh thấy người ta cũng chỉ là lấp chỗ trống. Anh không đẹp trai, không tài giỏi, nhưng vẫn có nhiều người thích anh và anh sợ phải làm người khác tổn thương. Vậy mà anh cũng đã mấy lần làm như vậy. Nhiều khi anh còn không tin mình có thể làm được điều đó nữa. Nhưng mà thôi, anh cứ nghĩ lúc em đến với anh, mình yêu nhau nhiều như thế, mình vì nhau nhiều như thế mà mình vẫn còn bỏ nhau được. Ai cũng giữ cái cho mình một điều riêng lẽ đúng của mình thì những tình cảm kia có chắc sẽ là mãi mãi không anh sợ lắm em à ai cũng nói là sẽ không làm tổn thương nhưng anh không tin đâu vì chính anh khi yêu em chắc cũng không nghĩ là sẽ có một ngày mình rời xa nhau thế mà mình vẫn xa nhau đó thôi trả lại cho em tình yêu rách nát anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh nghĩ về em anh nghĩ rằng anh muốn quay lại với em nhưng liệu rằng em có muốn như vậy tình cảm của em có còn dành cho anh và lòng bao dung của anh có thể lớn hơn bất cứ ai nhưng cũng có một giới hạn và có lẽ cũng không đủ lớn nếu em làm như vậy với anh thêm một lần nữa. Những khi nhớ về em, nghĩ về em, anh chỉ biết lấy bài nhạc của hai đứa ra, những kỷ vật, kỷ niệm ra rồi ngồi thẫn thờ và buồn. Em chẳng có gì, anh cũng chẳng có gì. Đến với nhau không chút toan tính suy nghĩ và mình hy sinh cho nhau rất nhiều. Đến suốt cuộc đời này, anh sẽ không quên những điều đó và anh tin là em đã và cũng sẽ không quên những gì mình đã làm vì nhau những gì mà bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy ngạc nhiên là em có thể làm được như thế và anh có thể nói ra lời chia tay đó em hết yêu anh rồi chắc anh là như thế anh chỉ đang cố níu kéo hình ảnh quá khứ của nhau để an ủi cho tình yêu rách nát anh vừa đánh rơi vẫn biết cánh cửa này đóng lại là cánh cửa khác mở ra có thể việc mình xa nhau là cơ hội để mỗi người tìm được hạnh phúc của mình nhưng em sẽ chẳng bao giờ cầu chúc cho anh hạnh phúc đâu đó là suy nghĩ thực của con người thực, không sống trên mây để mà mang suy nghĩ của những thiên thần. Hận em một điều, vì em mà anh không thể gạt bỏ suy nghĩ nghi ngờ về hai chữ hạnh phúc ra khỏi đầu. Em cứ day dứt, đa nghi, suy nghĩ hoài và mãi rồi cảm thấy mệt mỏi lắm. Thôi, trả lại cho em tình yêu rách nát. Anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh. Cùng với ca khúc Earth Bar của Conor Reeves. You took me higher than I've ever been. Now that we're strangers, I've come down again. Back to the real world, back to the real world, back to the ground. not high above it Without your loving Now I'm earthbound Because your love It lifted me above it all Without it It's leaving me so far to fall find what you're looking for. I never thought there could be any more. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. But when you leave me, don't you know? because our love it took us to another place and it's so hard for me to face but if you really have to go you take the high I'll take the low ooh, ooh. but when you leave me don't you know email của Đặng Văn Thao số điện thoại 0168 975 sao sao sao sao địa chỉ onlylove gạch dưới cute gạch dưới chinix a x a yahoo.com gửi Ngô Thị Tươi số điện thoại 0972 616 sao sao sao địa chỉ tươi ngô.bg 1991 a gmail.com thời gian trôi thật mau ngày em đi cũng đã một năm rồi đó nhỉ nhanh thật đó không biết giờ em còn có ngồi dưới ghế đá sân trường nghe nhạc không vậy chắc là không đâu nữa nhỉ vì giờ em đã không phải một mình bước trên con đường ấy nữa. Cũng không phải là anh bên cạnh mà là một người nào đó khác. Tuy xa nhau nhưng anh vẫn rất vui, rất hạnh phúc khi biết em bên phương trời ấy hạnh phúc. Không biết nói gì, anh chỉ luôn cầu chúc em được hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Chúc em nghe nhạc vui vẻ nha. Nghe mãi bài hát lần đầu tiên mình đã nghe mà anh thấy thật hạnh phúc làm sao. Cùng với ca khúc If You're Not the One của Daniel Bedingfield. If you're not the one Then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I takes my breath away and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today cause I love you Another chance, another walk, another dance with him. I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. To get my way, I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me. Yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night, when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me if I could steal one final glance, one final step, one final dance with him. I'd play a song that would never ever end, cause I'd love, love, love to dance with my father. Sometimes I'd listen outside her door and I'd hear how my mother. Số điện thoại 0975 091 sao sao sao ở địa chỉ phương thanh 0709 gmail.com gửi bố yêu. Bố à, con là đứa con gái ngốc nghếch của bố đây. Đến bây giờ con vẫn không thể tin bố đã đi xa, xa mẹ, xa các con, các cháu mãi mãi. Chỉ cách đây một tuần thôi, con vẫn nghe tiếng nói động viên của bố, những lời căn dặn ân cần của bố dành cho những đứa con, đứa cháu bé bỏng. Vậy mà giờ đây còn vẫn không thể tin cái ngày khủng khiếp đó, cái ngày con nhận được cú điện thoại mà khi nhấc máy lên con đã linh cảm điều gì đó không hay đang xảy đến, một cảm giác bất an, hụt hẫng như cảm giác sắp mất đi một điều gì đó rất quý báu. Rồi hung tin khủng khiếp đã đến, lòng con chới với, con không định hình được mình đang ở đâu nữa, con cố la hét để hy vọng, để cố chấn an mình rằng đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp thôi, và rồi nó sẽ qua đi nhanh. Nhưng rồi con nhận ra đó không phải là ác mộng, nó đang là thực tại, thật khủng khiếp. Con đã mất bố mãi mãi rồi, bố ơi. Từ khi con được sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành, thời gian ở bên gia đình mình là thời gian con cảm thấy hạnh phúc và êm đềm nhất. Nơi đó có người cha quyết đoán, dạy bảo con đến nơi đến chốn những bài học khắc cốt ghi tâm. Nơi đó có người mẹ dịu dàng vỗ về chăm sóc đàn con thật chu đáo. Nơi có các chị và em trai luôn bảo ban, bao bọc và dành hết tình yêu thương cho nhau. Để rồi đến tuổi lập gia đình, có những khi bế tắc con lại nhớ lại những khung trời yêu thương mà gia đình ta đã dành cho nhau để giúp con bình tâm vượt qua những khó khăn thử thách nhưng ai hết bố là người hiểu rất rõ tính cách của từng đứa con yêu quý của bố bố hiểu con và thương con nhất vì con là đứa kém cỏi ít nói và dễ cảm xúc nhất nhà bố biết con là người sống nội tâm nên rất nhiều cảm xúc không mạnh mẽ như các anh chị các em nên lúc nào bố cũng ưu tiên con hơn hết bố cũng biết từ nhỏ tới bây giờ, dù việc lớn việc nhỏ con đều tâm sự chia sẻ rồi hỏi ý kiến tham vấn, đôi khi nhờ sự định hướng quyết định của bố về những việc quan trọng. Bố dành hết cả cuộc đời lo lắng chăm sóc cho gia đình, cho chúng con. Vậy mà chúng con vẫn chưa một lần phụng dưỡng báo đáp công sinh thành của bố. Bây giờ không còn bố nữa, con sẽ phải làm thế nào đây? Mẹ cần bố, các con cần bố, các cháu cần bố, bố ơi. Có một điều từ rất lâu rồi con rất muốn nói với bố, nhưng con đã không đủ can đảm để nói. Con rất hy vọng ở bên kia bố có thể nghe và hiểu được cảm xúc của đứa con gái bé bỏng. Rằng con xin lỗi bố, con xin lỗi về tất cả những điều con đã làm bố giận, bố buồn, làm bố lo lắng và không yên tâm về con. Xin bố hãy thanh thản ra đi và luôn mang bình an đến cho mẹ, cho các con, các cháu, bố nhé. Chúng con tin ở đâu đó bố vẫn dõi theo những bước đường chúng con đi và cảm thấy an lòng với những đứa con bé bỏng của bố ngày một khôn lớn trưởng thành. Xin bố hãy tiếp thêm nghị lực, tiếp thêm nguồn năng lượng lớn giúp mẹ, các con và các cháu làm tốt những điều mà bố hằng mong muốn để bố luôn tự hào về gia đình mình. Bố nhé, chúng con yêu bố thật nhiều. Anh chị làm ơn gửi ca khúc Dance with My Father của Luther Vandross tới bố em giúp em nhé. Cảm ơn anh chị nhiều. I was a child. Before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I the he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree to get my way, I would run from her to him. He'd make just to comfort me. Yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I final glance, one final step, one final dance with him. I'd play a song that would never, ever end. Cause I'd love, love, love. dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. my god. Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Nguyễn Đức Thanh, số điện thoại 0125 552 sao sao sao sao địa chỉ hate 212a gmail com gửi con của gió. Gửi lại đây tất cả những vui buồn, đau khổ, cả những giọt nước mắt mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Giờ tất cả có lẽ là quá khứ mất rồi, chẳng còn hiện hữu nữa, nhưng người ta vẫn gọi quá khứ. Cuộc sống là những vòng quay, đưa ta đi đâu về đâu cũng chẳng biết nữa. Ngày lúc này đây ta chẳng biết làm gì, không định hướng, không niềm tin, chỉ bước theo vô thức. Có lẽ cảm xúc của ta làm ảnh hưởng đến rất nhiều người rồi. Nhưng có lẽ sẽ cố không vậy nữa đâu, sẽ trôn chặt tất cả vào một ngăn ký ức của riêng ta. Mình ta đau, mình ta vui, mình ta buồn. Nhiều khi rất muốn nói chuyện với ai đó, rất muốn cái cảm giác nghẹn thở, lạc lõng, cô độc và tủi hờn như dần giết chết ta từng ngày nhưng những lúc đó bên cạnh ta chẳng có ai cả là tại ta không muốn chia sẻ đấy chứ nhưng hãy nói cho ta biết ta phải chia sẻ thế nào đây ừ vậy thôi lại giữ cho riêng mình ta vậy viết cho anh một ngày cuối tháng 3 người ta nói tháng 3 đẹp tháng 3 là mùa hoa đất của sa cư rụng lá cũng là tháng cảm nhận cái giao mùa rõ nhất đẹp và với em cũng thật nhiều ký ức mùa chia ly chẳng biết viết thế nào cho những dòng cảm xúc bây giờ nữa cả hỗn độn vô cùng đớn đau vô cùng tủi hờn cũng chẳng ít mình chia tay rồi đấy anh nhỉ trong em vẫn tưởng đó không phải là sự thật nữa, mà chỉ là lại cãi nhau như mọi khi thôi, lại không nói chuyện một thời gian thôi, rồi em sẽ lại làm lành trước. Nhưng lần này thì không vậy nữa rồi, anh nhỉ. Tất cả giờ chỉ là trong tiềm thức mà thôi. Nó ập đến bóp nghẹt trái tim em, không từ nào kể xiết. Đến nhẹ như gió và đi cũng nhẹ như gió nhưng gió làm em đau và cũng làm nước mắt em không ngừng chảy. Mong anh sống thật tốt, vui vẻ và hạnh phúc trên đường anh đã chọn. Dù không có em ở bên, dù mệt mỏi hay chán nản, nhưng mong anh hãy sống, yêu thương bản thân mình và những người khác nữa. Mong anh hãy mạnh mẽ, đừng là nô lệ cho cuộc đời mà hãy làm điều ngược lại nhé. Sắp sinh nhật em rồi đấy, em lại thêm một tuổi nữa rồi, sẽ lớn hơn một tẹo, cao hơn một tẹo và trưởng thành hơn một tẹo. Vậy nên đừng lo cho em gì cả, hãy xóa em trong cuộc đời anh, chỉ để lại một phần ký ức đẹp mà thôi. Mọi năm em mong chờ đến ngày đó, ngày em vỡ hòa vì hạnh phúc và năm nay em cũng đã mong nó đến nhường nào sẽ hạnh phúc hơn vì có gia đình và cả anh nữa. Nhưng người ta đã nói càng hy vọng, càng mong đợi thì khi thất vọng càng lớn. Đến làm gì khi bên em chẳng còn ai cả, xa gia đình bạn bè và vừa chia tay, đến chỉ càng làm em tủi hờn thêm mà thôi. Nhưng cũng thầm cảm ơn rằng em sẽ có thêm nghị lực mới để bước tiếp cuộc sống này Vậy nên đừng lo nhé, em ổn mà. Chắc có lẽ sẽ là cái nốt cuối cùng em viết cho anh thấy, anh biết những cảm xúc của mình. Sau sẽ là chỉ mình em thôi. Gửi lại đây tất cả tình yêu và niềm thương nhớ. Em sẽ ổn và anh cũng sẽ ổn nhá Mưa Hà Nội buồn và lạnh. Anh chị thân, nhớ anh chị gửi đến giúp em người ấy ca khúc All of Love của Air Supply cùng với lời nhắn em sẽ ổn, sẽ bay thật cao với những ước mơ. Anh cũng thế nhá Và đây là món quà sinh nhật em tự tặng mình. easy way peut-être un Quick ừ. Quick, phân biệt được thích và yêu khác nhau thế nào không? Ừ, chắc là Quick chỉ phân biệt được thích và không thích thôi nhỉ, bạn hiền của tôi. Này, sẽ không hiền nữa đâu nếu Snow nói kiểu ấy đấy. Snow chỉ biết nói sự thật thôi, không biết nói kiểu khác. Biết thì nói rằng biết, không thì ngồi im đó mà nghe người ta phân tích như này. Thích và yêu là hai từ hoàn toàn khác nhau. Đối với tôi, thích một ai đó có nghĩa là mình thích ưu điểm nổi trội của người ấy, còn yêu một ai đó có nghĩa là mình yêu ưu điểm của người ấy và chấp nhận cả những nhược điểm của người ấy nữa. Hai người thích nhau đôi khi họ cảm giác không hợp nhau và thỉnh thoảng họ cảm thấy không thoải mái khi họ ở bên cạnh nhau. Còn hai người yêu nhau là khi họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, thoải mái khi ở cạnh nhau và thấy nhớ về nhau, cho dù họ đang ở gần nhau hay đang ở rất xa. Đối với anh, tôi chỉ thích và mến anh chứ tôi chưa hề yêu anh tôi đã nói ngay từ đầu từ những giây phút đầu ấy tôi đã nhá đèn đỏ để anh không rơi vào tình cảm của tôi nhưng anh cứ phớt lờ đi anh cho rằng tôi thích anh có nghĩa là tôi yêu anh anh luôn đặt ra những thói quen của những người thường hay đang yêu nhau để cùng tôi vun đắp tình cảm ấy anh dần dần cuốn vào cơn xoáy của tôi mà anh cho rằng đó là tình yêu tôi, một con bé đã từng biết yêu là gì, một con bé đã khép mình lại với bất cứ những người con trai khác trong khoảng thời gian vừa qua, bởi vì tôi sợ, sợ rằng tôi sẽ bị bỏ rơi, sợ rằng tôi sẽ đột quỵ, sợ rằng tôi sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Tôi đã dần quen với cuộc sống một mình, một cuộc sống mà nó không làm cho trái tim của tôi phải đau và khóc, một cuộc sống mà không phải làm tôi phải buồn bã thêm một lần nữa. Gặp anh, tôi không hề vội vàng buông tình cảm của mình, tôi thận trọng đưa tình cảm của mình theo suy nghĩ và lời nói hơn là làm theo trái tim mình mách bảo. Anh nhầm lẫn cách xử sự và sự quan tâm của tôi và ngộ nhận đó là tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi bảo anh đừng ép buộc tôi phải đi cùng cơn xoáy tình yêu của anh vì tôi thực sự chưa thể yêu anh. Nhưng cho dù tôi có nói với anh như thế nào, anh vẫn cố chấp. Tôi sợ rằng anh sẽ bị tổn thương như trước kia tôi đã từng. Nếu như cái tôi của anh quá cao và tình cảm của anh dành cho tôi ngày một lớn dần, tôi sợ. Tôi sợ bởi vì tôi biết con người sẽ càng tổn thương nặng nếu như người ta lún vào tình cảm quá sâu và nuôi nấng tình yêu không xuất phát từ hai đứa. Vì vậy, Tôi quyết định dừng lại để cho anh không đi quá xa với tình yêu cuồng nhiệt ấy, để cho anh không buồn hay đau khổ, để cho anh hạnh phúc với một tình yêu đích thực và trọn vẹn. Anh à, hôm nay trời đang mưa, mưa to lắm, nhưng hôm nay em đã viết về anh. Nó không còn như những câu chuyện ngày xưa em viết và cũng sẽ không làm anh cười đến đau bụng nữa khi anh đọc. Em ác quá phải không anh? Vì vậy anh hãy quên em đi, anh đừng lên Facebook ngắm hình em mỗi khi nhớ đến em. Anh cũng đừng đọc những câu chuyện thường xuyên của em viết để rồi lại thấy nhói đau trong tim. Hãy ghét hoặc quên em đi vì như vậy anh mới bắt đầu một cuộc sống mới và sẽ tìm được một hạnh phúc trọn vẹn hơn anh nhé. Cùng với ca khúc It's Cold của Epic High và Lee Hee. 봄이 와 꽃을 않아 차가운 알잖아 모진 성격은 살로하는걸시은 바람 할 만큼 알잖아 내가 난 점이 다른 걸 겨울바다 같은 심장인 걸 배를 띄워 다가오면 알겠지 내가 섬이 아닌 빙산인 걸 난 초점을 잃었지 서리 낀 눈시린 기억이 밟혀서 목젖없이 비명만 질렀지 아픈 상처만 남은 빙판이었지 눈사태 난 듯 무너진 맘 추스려 보니 다시 불 꺼진 밤 너라 내가 떠도 눈 덮인 산은 녹지 않아 여긴 춥다 주머니에 손을 숨겨봐도 너무 춥다 손을 모아 날의 끝자락에서 겨울에 멈춘 기억 따스함은 가둬서 마른 맘에 튼살 안했어 얼어붙은 강물에 갇힌 추억 붙잡고 내 손을 놓지 않아 차가웠던 이별을 안 뒤부터 꽃피던 그 봄을 놓지 않아 벚꽃이 내가 눈송이처럼 피잖아 여긴 춥다 햇살도 내가 눈보라처럼 치잖아 나만 춥다 건드리면 다 어울리잖아 너의 손을 잡을까 겁이 난다 네가 나와 가까워지는 너의 심장도 몸살 걸릴까봐 주머니에 손을 숨겨봐도 tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. thư của Sushi, số điện thoại 0946 378 sao sao ở địa chỉ liên độ neua@gmail.com gửi một ai đó. Đã từng có một người ở đó và đợi tôi, chỉ là đã từng thôi. Đó là nơi nào tôi cũng không biết nữa, chỉ biết đó là nơi rất xa xôi, thời điểm rất xa, nơi mà thời gian không quay được trở lại nữa, nơi mà dù cho những người có thương nhau đến mấy cũng chẳng thể gặp được nhau nữa đã từng có một người ở đó nói yêu tôi. Tôi đã yêu người đó bằng cả trái tim, bằng cả nhiệt huyết và bồng bột của tuổi trẻ. Đã yêu người bằng tất cả những trông tranh khở dại của nỗi đau. Đã từng có một người ở đó chia bàn tay và kéo tôi đi. Tôi đã đi qua nhịp thở của một con đường, một mùa đông thương nhớ và một mùa thu nồng nàn. Đã được thấy hơi ấm của một cái nắm tay, đã biết được thế nào là dựa vào vai nhau để mạnh mẽ, đã biết được thế nào là khoảng lặng giữa những đôi mắt chỉ biết nhìn nhau. Đã từng có một người ở đó và dạy tôi biết yêu, còn dạy tôi biết đau khi bị bỏ mặc, biết nhớ nhung đợi chờ một hình dáng quen thuộc ấy, dạy tôi biết khóc, biết chai sạn trước những vết thương. Đã từng có một người đợi tôi ở đó, chỉ là đã từng thôi. Người bỏ mặc tôi đi, mặc dù đã hứa, người bỏ mặc lại những nỗi đau cào xé trong tim. Người để tôi một mình với những nỗi đau không tên nhìn về phía vô vọng, mòn mỏi nhìn về phía người đã đi qua. Hình như chẳng có ai mãi ở phía sau một người, để ngoảnh mặt về phía sau là vẫn có người đang đợi. Ai cũng có việc phải đi, vì người bận yêu thương một ai khác nên người phải đi. Người đã yêu tôi xong rồi và tôi cũng sẽ đi. Tạm biệt một người đã từng ở đó. Cùng với ca khúc Queen of Rain của Roxette. God. Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Quick and Snow Show.